Բնականաբար հերթական այցն է, առաջին այցը չի, ես շատ հաճախ եմ լինում Ղարաբաղում, դեռևս 70-ական թվականներից։ Այսօրվա այցի նպատակն է մեր գործընկերների հետ քննարկել սրտանոթային հիվանդությունների մասնարարպես նրանց կանխարգելման, եթե ավելի կոնկրետ զարգերական գերչնշման եւ ճարպային փոխանակության խանգարման, ժողովրդի մեջ ասած խոլեստերինի բարձր քանակների տարածվածության, բուժական արտի մոտեցումները եւ փորձելու եմ գործընկերների հետ քննարկել այս հիմնախնդիրը, որտեղ սա իրոք լրջագույն հիմնախնդիր է եւ Հայաստանում եւ Ղարաբաղում, որովհետեւ սրտ ծանոթային մահացությունը ընդհանուր մահացության կառուցվածքում ամենաշատ տարածվածություն ունի։ Մահվան յուրաքանչյուր դեպքը պայմանավորված է սրտանոթային բարդությամբ։ Իսկ եթե մենք ակնկալում ենք, որ պիտի նվազեցնենք սրտանոթային պատահարներն ու բարդությունները, երկու լրջագույն գործոնի վրա, մասնարապես զարգերակային երջնշման եւ հիպերխոլեստերինեմի վրա պիտի մենք կարողանանք էֆեկտիվորեն ազդել։ Ինչու եմ ասում էֆեկտիվորեն, որովհետեւ Հայաստանում արված հետազոտություն ցույց տվեց, որ հակահիպերտենզիվ բուժում ստացող պացիենտների լավագույն դեպքում միայն 10%-ն է արդյունավետորեն բուժվում, այսինքն դեղ օգտագործում են, սակայն արդյունավետորեն չեն բուժվում, այդ բարակայում ակնկալել չենք կարող, որ պիտի նվազեցնենք սրտանոթային պատահարները։ Այսօրվա մեր քննարկման հարցերից մեկը նաև նաև որ արդեն ժամանակն է որ մենք երկկոմպոնենտային դեղամիջոցներով սկսենք փորձել եթե մի դեղամիջոցով հնարավոր չի լինում հասնել թիրախային թվերի բայց պիտի անցնենք երկկոմպոնենտին բայց որ պիտի ճնշումը կարգավորենք եւ բերենք թիրախային նորմալ թվերի վրա դա ակնհայտ է աշխարհը դա քննարկման արդեն ենթակա առարկա չի դարձնում բազմաթիվ հետազոտություններ ամբողջ աշխարհում փաստել են որ թիրախային թվերին հասնելով մենք մարդու կյանքը բարեկեցիկ երկարացնում ենք այնքան ինչքան պիտի ապրել եւ կյանքի որակի առումով սրտանոթային պատահարների նվազեցման պարագայում Պարոն Զիլվեյան հպարտությամբ ասում եւ հավատում եմ իմ խոսքերին, որ հայերս համարյա թե գravel ենք մարդկանց սրտերը նաեւ վիրահատական սեղանին եւ որքան ինձ հայտնի է ասում են, որ անգամ գերմանացիներն են մեզ մոտ վիրահատվում, ճիշտ է։ Ես պատրիոտ եմ, ազգասիրությունս իմ մոտ հասնում է մինչեւ ազգապաշտության, բայց այնուամենայնիվ զերծ կմնամ այդպիսի բաներ ասելուց, որովհետեւ մենք ոչինչով չենք տարբերում աշխարհի զարգացած երկրներից։ Երբեմն մեզ ավելի արժևորելը միգուցե պետք է որպեսզի մենք խթանենք, որ մենք մի քիչ ավելի կարողանանք մեզ նա նայել, բայց այդ երբեմն ծնում է մինչև հասնում է մինչև սնապարտության։ Ինչն էլ հետո մեր մեզ խանգարում է։ Միանշանակորեն խանգարում է։ Այսինքն ես կարող եմ ասել, այո, որ Հայաստանի Հանրապետությունում, Հայաստանում սրտաբանությունը առողջապահական ճյուղերից ամենազարգացածը կարելի է համարել։ Եվ դա մենք բոլորս գիտենք, բայց մենք շատ-շատ շատ ճանապարհ ու շատ-շատ անելիք ունենք, որովհետեւ մենք հասնենք այսօրվա համաշխարհային սրտաբանական ծառայության որակին եւ ամենակարևոր բառը խնդրում դա շեշտեք մատչելիությանն ու հասանելիությանը այսինքն եթե մենք ունենք շատ լավ մեթոդներ սակայն շատ հաճախ մենք չենք կարողանում դա իջեցնել գետին եւ առօրյա կյանքում դիրավել որովհետեւ ինքը հասանելի չի բոլորի համար այդ իսկ պատճառով էլ այսօր մենք ունենք այն ինչ ունենք մենք ունենք սրտանոթային հիվանդացության աճ մենք ունենք չկարգավորված զարգերական գերճնշման աճ, մենք ունենք ճարպային փոխանակության խոլեստերինի քանակի մասին գաղափար անգամ չունեցող հասարակություն որովհետև ասենք թե վերջին անգամ չգիտես թե որտեղ եւ երբ է ստուգվել, չնայած ամբողջ համաշխարհային ուղեցույցներն ասում են մենք պիտի միայն ընդհանուր խոլեստերինով չբավարարվենք, այլ մեզ պետք է գնահատել խոլեստերինի մեջ գտնվող վատ խոլեստերինի ճակերտներով, այսինքն ցածր խտության լիպոպրոտեինները։ Բայց նույնիսկ Երևանում պացիենտների մոտ դա ռուտին ամենօրյա պրակտիկայում չեն կիրառում, ցավոք սրտի։ Պարոն Զելվյան, ինչ խմբով եք եկել, ում հետ եք եկել։ Եկել ենք մեր գործընկերների հետ, Սլովենիայի դեղագործական ընկերության կրկակազմակերպության ներկայացուցիչների հետ։ Արցախում առաջին անգամ չենք, ինչպես գիտեք, մենք բարբերաբար շատ հաճախ ենք կազմակերպում նմանատիպ հանդիպումներ, որտեղ իսկապես խնդիրները ակտուալ են, որոնք որ քննարկում ենք եւ վստահ եմ, որ եւ Արցախի բժիշկները եւ նաեւ ամբողջ հանրությունը ունի այսօր լուսաբանելու, ինչու՞ չէ նաեւ բացահայտելու ինչ հիվանդություններ կան, ինչպես բուժել, ինչպես կանխարգելել, ամենակարևորը դա է։ Մանամ կրկա դեղագործական ընկերությունը կարելի է ասել գravel է մեզ։ Իսկ ձեզ Արցախը ինչով է գravel։ Ես կիսովչապ արցախցի եմ, դրա համար ամեն ինվիստ ինվեստիցիաներ, ներդրումներ, ինչքան որ հնարավոր է աջակցելու համար մեր տեղագործական ընկերությունը փորձում է անել Արցախում, դա կլինի հումանիտար օգնության տեսքով, դա կլինի հարյուրյա պատերազմի ժամանակ ուզում եմ հատկապես նշել, որ կրկադեղագործական ընկերության եզակի ընկերություններ, որ ինչով որ հնարավոր էր աջակցեց դեղորայքով, ինչու չէ նաև հարդ դեղագործական պարագաներով, ինչքան որ հնարավոր էր։ Այս անգամ կրկադեղագործական ընկերությունը ինչ կներկայացնի արցախցիների։ Վստահ եմ, որ սիրտանոթային հիվանդությունները, ակտուալ հարցերը եւ նորություն կարելի ասել մեր համար դեղորայք որպես եռակոմպոնենտ հա դեղորայք զարգերական հիպերտենզիայի կարգավորման ինչը չէ նաև հետո կանխարգելման 5 դեղաչափով որը իդեպ ասեմ որ առաջինը հենց կրկա դեղագործական ընկերությունն է ֆիքսել 3 կոմպոնենտը 1 դեղահապի մեջ Ես սա փորձելու եմ շատ կարճ մի 3-4 ժամվա ընթացքում քննարկել երկու կարևորագույն հիմնախնդրի մասին, մասնավորապես զարգերակային երջշման եւ հիպերխոլեստերինեմիայի մասին եւ փորձելու եմ միասին մենք կարողանանք գտնել այն օպտիմալ մոտեցումները, որ մեզ համար կարևոր են։ Ինչու եմ ես սա կարևորում։ Անկախ նրանից, իմ մոտ արդեն դա դարձել է իդեա ֆիքս։ Ընկերական շրջապատում կլինի, որտեղ կլինի, եթե ես լսում պարտադիր պիտի խոսամ սրտանոթային մահացան մասին, որտեղ սա մեզ համար լրջագույն հիմնախնդիր է։ Խնդրում տեսեք Մենք լուրջ դեմոգրաֆիական խնդրի առջև ենք կանգնած եւ սա արդեն ժամանակն է, որ մենք ինքներս բարձրաձայնենք, որովհետեւ այնուամենայնիվ այդ խնդիրը նաեւ մեզ է վերաբերում որպես երկրի մտավորական։ Մեր մտնելիությունը աստիճանաբար իջնում է, մահացությունը աստիճանաբար բարձրանում է։ 2015-16 թվականներին մահացության եւ ծնելիության թվերը մոտեցել են։ Մենք ինքներս արդեն բնական վերարտադրություն չենք կարողանում ապահովել, եթե հաշվի առնենք, որ ծնելիությունը նաեւ 1.6 է։ Այս լուրջ խնդիրը օրեցօրի խորանում է։ Տեսեք ինչ հետաքրքիր իրավիճակ կա։ Ցանկացած արհավիրքից հետո սա 40-ական թվականը ծներության կտրուկ աճ։ Մեր մոտ նույն ձևով շարունակում է ծներությունը իջնելու, իջնել, մահացությունը բարձրանալ։ Կտրում ուշադրություն դարձնեք։ Այնուամենայնիվ, այդ մենք մահացության երկու ուղղությամբ պիտի աշխատենք։ Առաջինը ծնելիության խթանման եւ երկրորդը մահացության հետ կապված։ Մենք շատ լավ գիտենք, որ մահացության մեջ ամենակարևորագույն կոմպոնենտը դա սրտանոթային մահերն են։ Եվ ցանկացած աշխարհի ցանկացած երկրում է այդպես։ Մարդը մի օր պիտի մահանա, ու պիտի մահանա սրտանոթային պատահարից, չէ՞։ Այդ պատճառով նույնիսկ այսպիսի չափանիշ կա։ Զարգացած երկրներում ավելի շատ է սրտանոթային մահ ընդհանուր կառուցվածքում, որտեղ ինֆեկցիաները քիչ են, ճանապարհատրանսպորտային պատահարները քիչ են, մարդը մահանալու է, բայց պիտի մարդը մահանա պահպանա ոչ թե մինչև 65 տարեկան հասակում, այլ 65-ից հետո։ Այսինքն մենք պիտի կարողանանք նվազեցնել սրտանոթային մահացությունը մինչև 65 տարիքային խմբում։ Դա շատ կարևոր ցուցանիշ է։ Ես միշտ սիրում եմ դա վերել Ֆինլանդիայի օրինակը։ Ֆինլանդիան պետական ծրագիր մտցրեց իր երկրում սրտանոթային հիվանդությունների կանխարգելման։ 10 տարվա ընթացքում նվազեցրեց մահացությունը 65%-ով մինչև 65 տարիքային խումբը։ Ուրեմն, եւ եթե մենք ուշադրություն դարձնենք, ապա մենք կտեսնենք, որ կյանքի որակի հետ կապված էլ մենք խնդիր ունենք։ Այսինքն, տեսեք, տարեց տարի մեր մոտ հոսպիտալիզացիաների քանակը ավելանում է։ Սա Հայաստանի տվյալներն է, Ղարաբաղի տվյալները ես չունեմ, բայց կարծում եմ ոչինչով չեն տարբերվում միմյանցից, որովհետև զարգերական գերճնշման հետ կապված դերևս խոսանք։ Հոսպիտալիզացիաների քանակը ավելանում են։ Մարդը, որ գնում է հիվանդանոց պարկելու, հաճույքի համար չի գնում պարկելու։ Այսինքն նշանակում է կյանքի որակը վատ էր նշանակում անանուններ, խնդիրներ, որոնք բերել էին նրա կենսունակության սահմանափակմանը։ Այսինքն բացի նրանից, որ կյանքի տևողությունը, սրտանոթային պատարների քանակը մեր մոտ կտրուկ աճում են, մենք խնդիր ունենք նաև կյանքի որակի հետ կապված։ Մասնավորապես, եթե մենք խոսում ենք սրտանոթային հիվանդությունների հետ կապված, դուք շատ լավ գիտեք, որ 3-րդ, 4-րդ դասի ֆունկցիոնալ դասի սրտային ամբարության պացիենտների քանակը օր-օրի ավելանում են, ինչու որովհետև սրտանոթային պատահարներից հետո կանխարգելումը, այդ թվում նաև դեղորակային կանխարգելումը նրանց մեծ արդյունավետ չի գնում։ Տեսեք, այս բոլոր ռիսկի գործոններն են տարբեր տարիներ 12-16 թվականի Հայաստանում իրականացված զարգերակային բարձր ճնշում, խոլեստերինի քանակ, գլյուկոզա, ավելցուկային քաշ, ավելցուկային քաշը տեսեք ինչ վիճակ է մեզ մոտ։ Երևանում մենք իրականացրել ենք հետազոտություն դպրոցահասակ երեխաների մոտ։ Դպրոցահասակ երեխաների 65%-ը ունի կամ ավելցուկային քաշ կամ ճարպակալում։ Այսինքն վաղը մենք ինչ ենք ունենալու։ Մենք ունենալու ենք եւ ճարպային փոխանակության խանգարում, եւ աստղաջրային փոխանակության խանգարում, եւ զարգերական երկնշում այս հիմնախնդիրները շատ էական են։ Վերադառնանք զարգերական գերճնշման տարածվածությանը։ Ուրեմն զարգերական գերճնշման տարածվածությունը Հայաստանի Հանրապետությունում կազմում է ընդհանուր ամբողջ հանրապետության տարածքով 40-ից 50% կախված թե որ շրջանի որ ռեգիոնի մասին ենք խոսում։ Երևան քաղաքում 30% է տարածվածությունը, իսկ հանրապետության մարզերում ընդհանուր 50%։ Ինչու՞։ Մենք շատ լավ գիտենք, որ տարիքին զուգընթաց զարգերական գերչման տարածվածությունը ավելանում է։ Իսկ մարզերում միջին տարիքը ի հաշիվ արտագաղթի երիտասարդների մնացել են մեծահասակները եւ այդ էս պատճառով յուրաքանչյուր երկրորդը խնդիր ունի զարգերական գերճշտման հետ կապված։ Դուք դե ուշադրություն դարձնեք, զարգերական գերճշտման հետ կապված մի օր մենք ավելի մանրամասն էս հետազոտությունը դերևս իր վերլուծական մասը չի վերջացել, բայց կախված կրթական աստիճանից տարածվածությունը բարձր է։ Կախված քաղաքաբնակներ, գյուղաբնակ, ամբողջ աշխարհում գյուղաբնակների մոտ զարգերական գերճշտումը ցածր է որովհետև նրանք ֆիզիկական ակտիվություն ունեն մեկ, երկրորդը կյանքի թողուբոից մի քիչ ավելի մեկուսացված են եւ էմոցիոնալ խնդիրները նրանց մոտ քիչ է։ Հնդկաստանում յուղաբնակ շրջանում 6% է տարածվածությունը զարգերական գերիշխման։ Մեր մոտ կրկնակի եւ երակի ավելի կապված որ մարզի մասին է խոսքը։ Նույնը վերաբերում է նաեւ տարիքային տարբեր խմբերում։ Տեսեք 65-ից բարձր տարիքային խմբում մենք ունենք 70% տարածվածություն զարգերական գերիշխման։ Այսինքն ոչ թե յուրաքանչյուր երկրորդ, այլ յուրաքանչյուր ոգ։ Խնդրում շարժություն դարձնել եկամուտներից կախված ամենացածր եկամուտ ունեցող անձանց մոտ սակերակային երջնշման տարածվածությունը ավելի բարձր է։ Thank you.